Estee de ander en belang vir die ander families van die nageslag van kaart gegee, en ook die weivelde rondom die stede. Die ander helfte van die manasse stam het oos van die Jordaanrivier gewoon. Hulle het die stad Golan in die land Basan en die stad Astarot vir die families van die nageslag van Gersom gegee, en ook die weiveld rondom die stede. Die Saskar stam het vir die Gersom families die stede Kedis, Dabarat, Ramot en Anem gegee saam met die weiveld rondom die stede. Die Aser stam met die stede Mosel, Abdon, Gekop en Regop gegee, saam met die weiveld rondom die stede. Die Naftali stam met die stede Kedes in Galileo, Gamel en Kiriatayim gegee, saam met die weiveld rondom die stede. Die Merari families wat oorgeblij het, het die stede Rimoen en Tabor gekry van die Sebeon stam, saam met die weiveld rondom die stede oorkant die Jordaan rivier, oos van die rivier oorkant Jerego, het die Reben staan die stad Beeser in die woestijn gegee, en ook die stede Jaas, Kedemot en Mevaat, saam met die weiveld rondom die stede. Die gat staan met die stede Ramot in Gilead, Maganaim, Gespon en Jaser gegee, saam met die weiveld rondom die stede.